Men yè, Jacques Saclé, mwen menm, m kase flèch mayi. O, se gwo travay sa! Lè fini, m keyi pwa pou m al vann nan mache. Timoun yo pa ede w? M voye sovè nan dlo. Yvonne kuit manje. E Jean? Jean mennen bèf yo manje. L al pran zèb pou chwal yo. Lè fini, l al pran leson kay Polemik. Enben, tout moun ap travay rèd. Now repeat the dialogue, sentence by sentence, after the model. O lamèsi, m pa wè w menm. O lamèsi, m pa wè w menm. Sa w ap fè Sa w ap fè M ap travay, frè m M ap travay, frè m M pase on bon tan nan jaden M pase on bon tan nan jaden. Kisa wap plante? Kisa wap plante? An, nou fin plante lontan. An, nou fin plante lontan. Men yè, Jacques Saclay, Mwen menm, m kase Flèch mayi. Men yè Jak sakle mwen menm m kase flèch mayi. O! Se gwo travay sa! Lè fini, m keyi pwa pou m al vann nan mache. Lè fini, m keyi pwa pou m al vann nan mache. Ti moun yo pa edew Ti moun yo pa edew. M voye sovè nan dlo M voye sovè nan dlo Yvonne kuit manje Yvonne kuit manje M voye sovè nan dlo Yvonne kuit manje. E Jan? Jan mennen bèf yo manje. Jan mennen bèf yo manje. L al pran zèb pou chwal yo. L al pran zèb pou chwal yo. Lèfini, l al pran leson kay Polemi. Lèfini, Lal pran leson kay polemik. Jan mennen bèf yo manje. Lal pran zèb pou chwal yo. Lè fini lal pran leson kay polemik. Enben tout moun ap travay rèd. Enben tout moun ap travay rèd.